Baungi etorriak entzule. Gaur, haste bukaera honi jarriko gara, eta bai ostiralean azkainen, eta bai eta igandean ziburun, ikusi izango dugun bat eta bat gara gu izeneko ikusgarria izango dugu izpide. Jon Garmendiarekin, mintzatuko gara hain zuzen ere, Jon Garmendiak eta Sabi Solanok elkarrekin sortzen hasi zirela hogei urte betetzen diren honetan, ikusgarri berezi bat eskenen izan baitut. Eta ion garbendiak errandigun bezala. Pentsatu genuen, bueno, ba, ingo dugu lau eman aldiko bidatxo bat, hilabete batez, eta eta, eta lapurdin izatea ere e, gogo hori geneukan, moni bertan bizi izelako. E, badu noski e, bai baxen afarroan edo xuberan egiteko gogoa ere ba gero datak ez diguteala eman, eta Bueno, aurrera zerbait egin dezakegu, baina momentuko zauzen gure ospakizuna. Ala bada, bat eta bat gara gu lelopean antolatu den ikusgarriaz interesa gaitezak. Tximinia txokoan negurri gabe gelditzen ari den zua dirudi, adinak baztertuta, muixuri gabe gelditzen ari den zure ahoak. Eta gabezien utxuneetan premiak baino etzaizkizu ageri. Jolas parkera joateko sobera handitu den aurra bailitzan, harima itzali zaio zure mingainari. Basamortuko idorra bizidu, bakardadea, urbiletik oasirik agertuko etzaion jakitun. Eta zure gorput zimurtuak udazkeneko zuaitza iduridu, pasio gabea, libidoz galdua, ametxe erantzia. inork begiratzen ez diola baldin baleki bezala, eta inork begiratzen ez badizu zertarako apaindu. Zahartzaroak distilari gabeko akuarelak erabiltzen ditu pasioaren bazterrak margotzeko. Gorrotoen hortzimugak lainoak besterik eskaintzen ez dituelako. Gogaituta. Larrutan gehiegi egin duenaren desira eskasia, barnean loratu zaizula sinistuta. Edo gutxiegitan egin duenaren abestela. Gogoa iraganari hiltzatu, eta geroaren itsasoan itotzeko bizinaia da zurea betidanik hitz egin dizute zahartzaroaren edertasunaz badela xarmarik bertan eta zuk betidanik gorroto izan duzu zahartzaroa hau dena gertatuko zitzaizula aurrez bazenekielako Thank <laughs> alea. Baerran bezala, azkain aldera begira jarriko gara orain, azkaineko gaztetxean ostira lontan, bat eta bat gara gu ikusgarria izanen baitugu. Eh? Jon Garmendia eta Xabi Solano ikusial izango ditugu bertan, eta musika, poesia eta ipuinak eh, elkar lotuz, ba, eman bat digute eskeniko. Honen inguruko argibide nukaiteko, Jon Garmendia gonbidatu dugu gurera, kaixo egunon? Egunon, eta mila eskartzuei. Mila eskarzuri, ona urbildu izana. Bueno, bi hori orduan. Hori da. Urte berri hon ere, eh, Jon? Beti alako iturak eh, bai. dira, urte astapenetan. Eta azten dugu urtea egunero dela. Hori da. Eh? Tira, ba, austira loni begira jarriko gara erran bezala, em, larre soron, eman zenuten lehen emanaldi bat, eta urtik eh, saran ere izan zenuten geltoki, eta orain gontan azkainera e, joan entzarete, bat eta bat gara gu eh, izeneko ikusgarriaren eskaintzera e, esan diguzu hogei urte betetzen dituzuela zuk eta sabi solanok ba, elkarrekin sortzen ari zaretela ez da eta horren aritik e, uten gogoa elkarrekin e, hogei urte hauei begira ere e, zerbait berezia sortzeko Bai, alaxe da ez e, azkenean, bueno esan dute urtea egunero dela eta eta ohartu gabe egunak joan egunak etorri urteak pilatzen dira, ez? Bizkarrean eta eta guri ere alaxe pasa zaigu eta eta bagenuen bizka bat atzera begira jarrita, ez? E, normalki aurrera begira garelako gehiago bai Xabi eta baini ba esan genuen, bueno, ospatu behar dugu hau, baina ospatuko dugu guretzako ba, emanaldi batzuk elkarrekin ez genuelako inoiz egin, ezer pio bakarrikan. Egin ditugu beti bat aldean ez, hasi ginen biok e, eh, etzakit musika taldearekin, eta gaur egun ez nebeltzaraino bide hortan hogei urte joan dira eta beti talde lanean aritu gara. Hortan sinisten baitugu biok, horregatik da ere bat eta bat gara gu, ze bat pertsona bakoitzak eh, beste batekin elkartuta bazerbait gehiago kartzen du ez, eh, edo guk asko sinisten dugu taldearen indar hortan gu horretan ez, mundua gu, da, askotan aztutzen dugun beste hori eta eta gure buruari gehiegi begira bizi ezote garen da gure duda eternoa eta gu hortan guk beintzat e, eh, sinesmena handia daukagu horregatik eh, jokatzen dugu ba hitz ez bat ni hitzetan egon naiz Xabirekin eta bera musika egiten eta hogei urteko ibilbide bat egin dugu beraz esan genuen bueno emango ditugu emanaldi txiki batzuk lotuta ibilbide hori pixka bat eh, gora ekartzeko e, ba, bide hortan egindako testu, poema, ipuin laburrak elkartu e, eta abestiak e, berak zuzenean jo, ez? Abesti horietan ere nere hitzak daude barnean, beraz, bueno, lotura egitea errezitzaigun eta eta e, pentsatu genuen, bueno, ba eingo dugu lau eman la biratxo bat hilabete batez eta eta eta lapurdin izatea ere e, gogo hori geneuka, moni bertan bizina izelako. E, badu noski e, bai baxe Nafarroan edo xuberan egiteko gogoa ere bageneukan, gero datak ez digutela eman eta bueno, aurrera guagian zerbait egin dezakegu, baina momentuko zauzen gure ospakizuna. Mhm. Bidai bat proposatzen diguzue, denboran barrena eta e, zer e, kontatzen diguzue, bidai nora eramaten gaituzue? ba, justuki hori da, ez? E, bidei bat, bidei bat proposatzea, bueno, entzuleari guk e, deitzen dugu musika eta poesia emanaldia e, jakinik eta bueno, poesiak e, ez dakite ez ezagutzak edo, edo, edo ez dela arloa gehiagi lantzen behar bada bakartzen du beldurra bat bezala, ez? E, poesia ematen du beldurra ematen duen hitza dela gaur egun, eh? E, baina bueno, horrela ditzen dugu gure manaldia, baina gehiago dira e, komunikatzeko publikoarekin, entzulearekin, e, ba, bai gure musika eta hitzen bidez, ez gehiago dira ipuin laburrak, testu laburrak, kontakizunak, denboraren e, memoria bat dakarre, denborarekin jolasean, zen da hogei urte horietan gu sortu ditugun ba, musikak, hitzak, gu egon garen tokiak, gurekin lotura duten e, e, parajeak, paisajeak, jendeak, bertan ikusten dira ez, eta gure helburua da emozioak sortzea, e, eh, jendearen gana iritsi, bitarteko hoiekin, eta esan dezala, guau, ba, gabaldi goxe bat izan da, onki pasadut, e, Euskarazko hitzak, e, bai kantuz eta bai hitzez e, entzun da ez, eta eta hori da gure helburua. Mhm. Barnera begirako poesia ipuin horiek dira gehiago, edo ez e, baita ezpada? nik uste kanpora begirakoak direla, hau da, e, guk egiten dugun guztia nik uste hortan lerratu daitekela, bai xabik eta bai biok, ez? E, eh, Mo, badute eh, nik e, galetzen diatenean, e, ba, xabi nolakoa da, edo bar, galdetu izan diatelako, ez? Artista bezala edo lagun bezala edo. Eta nik esaten du bira, e, nik baditute pasarteak xabik oztakite, abestiak eh, ehundik oso gora ditu, eh, ez dakite, agian egun da berrogei, egun da berroi marrogeiago, ez dakit, dakit berak ere badakien, ze hori da goza. Nire pasartea da, kontatzea, e, eh, galetuko badi ezu, esan, da, xabi zema eta besti egin dituzu, eta erantzungo dizu, atere, egin berri dut balada bat, e, jarri behar dioguna hola hitzak elkartu behar gara, edo esaten badiozu zenba kontzertu eman dituen, bere bide hortan, esango dizu, elduden asteburuan baduela bat eh, olakoa da, ez? Ez dakit, azken batean, egin dugun guztia egiten dugu, bueno, ala pasioz, ala sentitzen dugulako ta, eta gozamenak hartzen digulako. Horregatik eh, ez dugu gure barneari begiratzen, bide hortan egin ditugun abesti horiek gu badakigu gurea baino gehiago gaur egun jendearen adirela. Hau da, entzun dituen bakoitzak motibo eta arrazte gehiago dituela gu baino abesti horiek bereak direla esateko. Mhm. Barnera begira nioen gehien bat e, e, norberaren sent, e, sentimenduei begira. E. Bai, egiazki eh, sentimenduei buruzkoa da emanaldia, hau da bat eta bat horretatikan sortzen den gu hori ez, eta horre askolantzen dira bikote harremanak, laguna harremanak, gizarteko ba, arazo zenbait, gu horri e, kalte egiten diona edo, edo onura ekartzen diona, ez? E, gauzai buruz hitz egiten da, pixka bat, e, bada maitasun asko e, romantizismoa, e, pixka bat, e, bizitza hortan kokatzen dugulako guk, e, e lerroan, hau da, e, e, zerbait imate madiogu lehen, le, zerbait lehen esten badugu, guretzako da, sentitu inberdela, maitatu, maita, maitasunak pizu gehiago du. Azko, askotan ematen du, gorrotoak duela pisu emozional gehiago edo karga gehiago, baina, baina azkenean importantea maitasuna da. Bestea, bueno, noski eh, gorrotoz bizi zaitezke eta gorrotoarekin, baina azkenean, bueno, zer da ekartzen dezuna, ez dakit gure ustean behintzat sentimentu eh, bide bat ematen digu, hau da, askotan da, baikorra eta ezkorra, ez, eh, pesimista eta negatiboak, ez, pesimistak badiru dite, bueno, pisu gehiago dutela, eta eta ba, ikorrak edo positiboak bezain beste ekibokatu egiten dira. Mhm. Eta, bueno, gurea da, ba, ba, ba, maitasunari, sentimentuei, garrantzia eman da, bizitzea beraz, hori nahita ez ezagartzen da eman aliontan. Ba, bidai eder bat proposatzen eh, diguzuena, kantu poesia, musika eta ipuin laburrak eh, dituzu eta artekatzen, Hogei urte errex esaten da, baina eh, asko ere bada, e, ez dakit ariketa zaila izan den zuentzako alako eh, bidai baten sortzea, pitin bat e, batzuk bazterrean utzi barko zen ituzelako, pentsu dunik, eta beste batzuk e, lehen lerrora ekarri, nola izan da zuen arteko ba, elkarlan hori ontara iristeko? Ba, egiazki, egiazki zaila da ez, azken batean, e, bueno, nik uste ezin dugu esan, hogei urte guztioin laurpen badela, hau, e, azken batean, hori urte ezin dira laburtu, nik uste pertsona batek ezin ditula laburtu inola ere hori urte, azken batean bizi egin ditu eta eta nekez agian horretu egingo ditu hori urte horietan, ba, zer eh, duen pisu edo garrantzi gehiago, ez? Edo ez dakit, eh, guk hori urte hauetan asko gozatu dugu. E, bueno, lana egin dugu, sinisten genuen zerbaitetan, e, sortzen ibili gara, etengabe, e, eta bueno, jendea ukandugularikan hurbil, e, gozatzen zutela guk egindakoarekin, ba, ba horrek oraindik an eh, ez dakit, engaiamendu gehiago karri digu eh, gehiago sortzera, ez? Eta eta azkenean publiko zabal batetara ere iristeak, ez? Eh, ez ezagun asko, e, ba azkenatean bueno, adiraztea ba, ba, beraientzako ba, ba, gozamena izan dela, ba, gure hitzak edo kantuak eta Eta horrek egin asko eman digu, hogei urte horietan, ba, bueno, ba, bide luze bat egitera iritsi gara noski, azken batean, bueno, ba, ba, ba Xabi gaur egun ez nebeltzarekin eskenatokietan eh, defendatzen eh, jarraitzen ditu abestiak, abesti berria sortzen eh, jarraitzen dugu, ni hemen bizi naiz, hemen elkarlan egiten dugu biok, e, bueno, teknologi berri esker, baina normalki ohitura dugu elkartzea, askotan elkartzen gara, eta azken batean urte horiek ekarri digutena da, ba, bueno, adizkidantza indartzea, e, konplizidadea sortzea gehiago, eta bueno, ba, azken batean e, pixka bat e, elkarrekin bizitzari begira jartzea, ez, e, sorkuntzari behintzat. Eta, eta hortan uste dagoela, ba, bueno, ba, ba, emeste iraut izanaren e, sekretua zen da, ez dugu egin hogei urtetara iristeko edo berrogei baizik eta bueno, egiten dugu behar dugulako gure barneko askatu, gozatu egiten dugulako, egiten dugun horrekin, eta gainea ba, ba, bidean e, gozarazi dugula jakin badugu, ba, ba, aurrera mil esker horri eta eta, eta segitzen dugu. Mhm. Balore batzun bueltan beraz, e, arituko zarete eta ari zarete, e, kontaigu geixago nola izango den ikusgarria, e, Xabi Solano trikitisarekin e, eh, izanen da, kitarra ere noizben hartuko du nola egituratu duzu, ikusgarri? Bai, nagusiki, bueno, Xabi Solano e, instrumento asko joditzake ez, Asi, bai gitarra, aukelelea, ez dakite, eta eh, pianoa ere. E, baina trekitixarekin badu, badu trebezia handi bat, ez? Eta bere kompozizio asko trekitixari lotuak dira, eta eta orduan eh, ari nagusia trekitixa du. Trekitixarekin nola nolako nasketa bat eginaz, gure astapeneko kantu batzuk, argitratu gabeko baten bat, eta nolabait ari musikala egiten du. Eta ni bitartean noa ba, tartekatzen poemak, ipuinak edo testu labur batzuk, eta horrekin ba, sortu nahi duguna da giro bat, eta, eta horrekin egiten duguna da bueno, jendeari ba, bizi e, guk e, e, hortan sentitu dugun hori nolabait ekarri nahi edo, e, edo ezagutu dugun leku hortara eraman, ez? eta azken batean gure proposamena zedarritzen da bueno, jendeari e, ongi pasatzeko orduta la orden edo inguru horretan e, luz, luztea delako gure emanaldia, ba, gozatu dezala, ez? Ba, bai, eta tarteka gero xabik hartzen du gitarra ere, ba, zerbait akustikoa egiteko, ba, maiera bidean, edo bueno, gure pixka bilakaera bat e, aurkitu nahian, Gero biziki zaila da kontakizuna egitea, ze azkenean, bueno, manaldi bakoitzare desberdin egiten dugu, ez dugu gola e, lerroz-lerro itxia, baizik eta gian e, testuren badatu izan dugu, edo kanturen baderria, eta, bueno, badugu lagun bat berak esaten du, e, zuen emanaldia ezin da adierazi, e, egin behar bizi, eta, eta, bueno, gure justukin nahia hori da, ez? gogoa duen arek e, ikus dezala zuzenean, eta, eta, eta esan dizagula, edo ez, e, txera eraman dezala sentitu duen hori. Mm Ba, horrekin eh, geratuko gara, e, eh, gomita zabalduz noski, esan dugu azkaineko gaztetxan izango zaretela ostiralean, baina ziburun bururatuko duzu, itzulia. Bai, ziburun bukatzen dugu, pixka alte eh, loturak egin nahi genituen, ez guretzat importantea ziren, larresoro, larresoron bertan azaldu genuen zergatik, kantu bat badugulako, ari lotua, eta, bueno, hemen ez dut esango, entzuten ari denak, e, gogo gehiago kidezan, eta ziburuk badu, este, beste amaiera puntu bat horrentzat hautatua izan da. Azkainekoa berezia da, azkaineko ikastolak antolatzen du, e, txipare lizioaren zate gaualdian da, larrasoron ere ala izan zen, e, guk, e, bueno, asko sinisten dugu, e, aska egiten ari den lan hortan Ipar Euskal Herrian, hain importantea dela Euskararen zat, e, horiek bai alde batetik baso Euskaraz behar hori dutela, lizeo bat egokia izan behar duela, Euskarak e, indarreiago izan dezan, ba, ahuldua dagoen lur hauetan, eh, tamalez, mm, naiz da baduen bere indarra eta bere, bere itorkizunerako bidea marraztua, eta berdin unibertsitate bat izan dadin euskaraz eta bidei jorratu in berdia landu berdia eta guk eh, bueno sinesmen handia dugu horretara eta azkainen gaualdia horrentzat antolatua da beraz eh, bueno, gero guk gure, gure zuzenekoa ba ba saiatuko gara dakagun honen hori eskaintzen eta eta espero dugu ba, ba, bertaratuko duena, ba, ostiralean ongi pasatzea, eta ziburun igandean da, eta zigandean ba, ba, gauza berri bat, desberdin bat ikustea, lerro buru bere, bereekin. Ba, gogoa pizteko ere, astapenean e, eh, olerki bat eh, eskaini diguzu, orain gontan eh, ipuin batekin e, bururatuko dugu, nahiko berexia, eta kontatu didazunaz, e, amonak kontatua. <laughs> Bai, amona kontatutako izpin bada, ba, bueno, eta arteka esan dut askok bezala, uste, eta, ba, bueno, ba, norbait ez dela hiltzen, e, e, buruan e, edo pentsamenduan duzun artean, ez? E, jarraitzen du bizidik, edo zugan bizitzen jarraitzen du, e, ba, joan denak edo galdu duzunak, ez? Eta, eta tarteka badira, ba, gauzak, e, bueno, horri zuriaren aurrean esateko, jo, ba, amona nipuia kontatu behar dezu, beti horreukidet, eta azkenean, bueno, eta zen ba, demorari lotua, eta guk begiak handia handi zabali begiratzen genion, eta pixka bat, e, arrasto hau zizidan ipuintxo bada, e, bueno, gure irratian egiten dudan e, batartekako iritzi mate, edo, edo, edo horrelako, bueno, epamen, batean e, e, e, sartu nuen, eta eta gero emanaldirako ba, ba, berreskuratu dut, emanaldian bertan, baduelako lotura gure beste abesti batekin, biziki ba, ia hogei urte dituen abesti bat, eta eta bueno, arekin lotura egiteko, ez, eh, hortan datzalako emanaldia. Baion, plazer bat izan da, beti bezala, eta arrakasta bildu dezazuela bitzur duguetan, eta horrela segitu. Bueno, mi eskatzuei, nahi zuen arte, eta eta gogoa balin baduzu etorri gurekin, ba, ea, e, ea zerbait esaten dizuegun, e, iristen garen zuen barru hortara, gure barrutik. Mi eskatzuei. Inork ez omentzekien nondik etorri zen ordularia konpontzen zituen gizona, gure herrira. Ez eta noiz ere. Baina amonak betidanik ezagutu omentzuenan. Hala kontatu zigun, oraindik galtzamotzetan genbiltzala. Biziki trebea zen ordularia konpontzen zituen gizona, magia egiten zuen. Bizitzea komeni erritmora ezartzen zion ordularia, herritar bakoitzari edo bestela, auzokoaren hobe beharrerako. Adibidez, herriko auzapezari ardura potoloak zeuzkanez, orena kanbiatu zizkion. Besteenak baino luzeagoak izan zitezen. Horrela, herritarrak hobeki zerbitza zitzan. Gauza bera egin zuen medikuarekin, mekanikariarekin eta okinarekin. Alakoekin, Presaka bizizenari emeki ezarri zion ordularia, eta emeki bizizenari fite. Mantxoari azkar, eta azkarrari mantxo. Amonak esan zigun, baserretarrok ez genuela alakoaren beharrik, eguzkiarekin jaikitzen beginen gu. Eta sartzen zenean, oantzera joan. bi gu oiukatzen genuen, berezienak gu agina bezala. Erloju konpontzaileak erritmo bat sortu zuen aste egunentzat eta asteburetarako beste bat. Udarako erritmo bat, negurako beste bat. Udaberrirako bat, larrazkenerako beste bat. Zoriona ekarri zuen horrela herrira. Nola baliatu ikasita, herritarrek denboraren menpe bizitzeari utzi ziotelako. Eta orduan, desagertu egintzen ordularia konpontzen zituen gizona. Inork etzekien noiz joan zen, ez eta nora ere. Denborarekin erlojoa buskatu egin ziren, erritmoa galdu zuten eta konponduko zituena falta zen herrian. Horregatik omen gabiltza denboraren menpe gaur egun. Ezertara ezin ailegatuta. Ezeri erreparoa eman ezinik. Txipia ginen, eta amonak egia balitz bezala kontatu zigun ipuin Urteak joan arau, denborak aurrera egin arau, egiazkoago bilakatzen ari zait, nebi ere. Bauntan eh, bururatzen dugu gure engarko emankizuna, hori bai gogoan hartu, eh? ostira lontan izango duzuela itzordu, bat eta bat gara gu izeneko ikusgarriaren zat, azkaineko gaztetxean hartxaleko zazpiretan, eta ziburun, maitenia ostatuan, igandean eskaineko dute emanaldia ere, arratsaleko segiterrietan. Babesterik ez nire aldetik entzule, nahi duzun arte, aio!